Edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga valët e radios. Tara tara tatam. Ej, është është çfarë sot? 16 e mërkur. 16 e mërkur, iku dhe marsi, pak e nga pak. Është vërtet. Tani në mëngjes duket kohë e mirë. Unë shpresoj që të mbajë, megjithëse sipas vranësirës në mu midis vetullave të Oltës këtu, duket që mund të ketë mund të ketë shi më vonë. Mund të pikojë më vonë, po. nuk dihet. Po, kështu që do shohim. Olta mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeti kështu me këtë leopardin grigjo po, që ke veshur sot? Mirë, mirë ndjesi. Janë këto. Këto gjëra kështu. Mm? Nuk e di një bluz, bluz fustan. Ça është përmbajtja? Mund të më thuash sa poliester, sa pambuk, sa Ta them më vonë se nuk e kam parë etiketën. Okej. A pse s'e shikon pak po etiketën? Po vetëm prej leshi nuk është. E kam brava poshtë. Jo, duket. Po, a vetëm prej leshi nuk është jo. Duket ajo është shumë feline kështu si po, si po. që. Lora çfarë bëhet? Hiç Blend. Mirë. E lodhur. Mirë gjet Lorka. E Lori është lodhur me thënë drejtën, sepse po merret me 100 gjëra tani. Ka Po e dëgjoj Lori, do të të them një gjë, je shumë egoist me thënë drejtën. ë uh, si si person, shumë përgjithësi. Se e ke marr Altinin peng për shembull edhe s'e lëshon. Apo jo ieri, fol ti që po ti je që mos mos flasun. Ai pas ka thënë të gjitha. Ja, tash tash ja, tash kështu sa ti thash bletë të më akuzoj. Jo, jo, më tha, më tha, tha. Ja, ndalni një moment, ne po vinim rrugës tani. Po. Pra ata që dëgjojnë. Historia është e tillë, këta po zihen për Altinin, sepse Altini po bën uh, zërat. Këta të dy kanë bërë nga një film. për uh, masterin në regjisurë që kanë ndjekur dhe tani duhet që të mm. përfundojnë këto dhe detajet dashkan që të merren edhe me zërin. Ku di un, domethënë nivelimet e të gjitha këtyre gjërave, kështu që që filmi të jetë i dëgjueshëm. Dhe po zihen se kush ta ketë Altinin. Ja, nuk po zihemi, po. Ja, po ziheni. Ë, uh, Lori më dha fjalën të dielën sa po, unë e mbyll, kështu që unë mbyll të dielën. Ti të dielën e shkuar, apo këtë të dielën? Të dielën që kaloi. Që do vij apo kaloi. Pra. Sapo kaloi. Mhm. Dhe ndërsa vinim këtu, në një moment Dhe e keqja është që kemi dhe një profesor të dy, tani si t'ia po, bëjmë këtë pjesë? Po, se keni një profesor, kjo është kjo është e mira. Më tha mua Blenda, jo, do të pyes një gjë. Lorit. I thash un Lori, çfarë do të më pyesësh? Mm. A jam un egoist Blendi? Si mendon ti? Këta të dy dhe pa e ditur se kur do mbarojnë. Dëgjon ti Olta, një femër i bie në telefon, këta s'e ngrenë telefonin. Dhe mesazhi ishte ky, sa egoista po tregoheni dhe me shumë i nga mbrapa, pse nuk ma lë dhe mua Altinin. Ma jep këtu, ma jep këtu. Jo se i lexon gjithë. Jo, jo, ma këtu. Ai i lexon gjithë, më bëj këtu. Unë di të lexoj. Shikoj, unë nuk e shkoj, është telefoni im, është telefoni im. Wow, është telefoni im. E morën të shumë miq të dashur. Nuk e jep telefonin. Po normal, është personale. Sa egoista që jeni. Po, këtë e kam thënë dhe mm. e pra, e pranoj. Sa probleme kanë këto të tre? Po pra. Ne të dy s'kemi kështu probleme. Jo, ne s'kemi Olta. Kemi probleme të tjera ne. Ne gjërat, s'kemi kështu gjëra. Kam sa gjëra Olta për ty. Ke vërtet. Po janë aq të rënda sa s't'i them dot se kam frikë do prishemi një herë për gjithmonë. Edhe Po le të jetë shkruar sot ajo. I kam mbajtur jo jo. E lëm të martën tjetër. Nuk ka për të ndodhur asnjëherë do të do t'i përtyp unë ato edhe le le t'i tresë le t'i tresë koha dalëngadalë. Do të kesh stomak të fortë. Ç'a të bëj? Ti me spiun liqet e tua. Oh, nuk flas, nuk flas. Oh. Nuk flas. Sa egoist që janë o zot. Oj oj oj. Ah. Po çisë si këto janë këto janë problemet që kemi këtu në klubin e mëngjesit. Kështu qofshin ehm, gjithmonë. Uh, Altini dhe dhe Lori që që mbyllen bashkë dhe nuk i hapin telefonin njerit, Jeri që i akuzon për egoizëm. Bëra mbrojtje në blend. Ha? Po, okay, jepi bëjmë mbrojtje. Sepse mua e para njëherë Jeri nuk më ke marrë në telefon mua. Ja, jo, mor Altinin, kjo është. Unë fillova dhe emisionin. A ma paske marrë. Dhe unë të jam përgjigj ti m'ke shkruar mua në 52 minuta dhe unë të jam përgjigj në 50 dhe të Lori, unë kam sy, këto, këto i shohë edhe te telefoni im Mirë, 8 minuta të shmënuar i Te, për 8 minuta njerëzit bëjnë mrekullira 8 minuta edhe 2 ditë Do me thonë 2 ditë e 8 minuta 2 ditë e 8 minuta, pa e vërtet okay. Mirë Qa të bëjmë ne tani? Këto janë kushtet Jeri Selavi Ka një një Altin ka të gjithë duan, duan nga një copë të tij, kështu që. Ore, e do edhe emisioni sot po ku është? Ë, është është duke është duke u marrë me me filmin e Lorit. E lodh. Edhe 8 minuta ka thënë. Çfarë t'i bëj unë? Altin kërkon klubi, po, po. përgjigju në telefon. Është e kot. Është e kot. E kështu. E kështu. Mm. Unë kam eh, kam pasur një Nuk e di, kam fjetë vonë e jam zgjuar herët. E ke pasur të ndodh ndonjëherë? Ju ndodh ndonjëherë kjo? Asnjëherë. Që që të flesh vonë dhe sa më vonë fle aq më herët zgjohesh? Po, pa, po, vërtet po. është. Si sikur të kap një kështu domethënë. Po ç'të ndodhi? Oh, ç'të ndodhi? Sot do shkoj, eh, sot kam për të bërë eh, kontrollin teknik të makinës. Po, ah, po, pra prandaj s'paske fjetur. Jo, më prandaj s'ka. Meraku. Ia kam bërë, jo, ia kam bërë ato shërbimet. Ia kam bërë ato shërbimet, ato gjërat e. Shikoj, e di po si është Kam një kam një kështu me me makinën, kam një marrëdhënie të çuditshme domethënë se se Dua ta ndërroj, po s'kam para. E pa. Këtë këtë kemi edhe ne një problem. Përveç kësaj, përveç, domethënë po të kisha para, do kisha një makinë, do kisha marrë një makinë tjetër tash. pak më të madhe se edhe familja e tjerë e tjerë sikur ta kërkon domethënë po, po, për këto po. udhëtime dhe këto gjëra, por këto janë këto janë uh, kushtet, e kupton? Kjo është kaq uh, kaq na mban domethënë dhe e para. Por, por, edhe dhe domethënë e shikoj kështu me mërzie, unë e përdor pak tani se nuk kam nevojë për të shumë. Edhe është makinë shumë e mirë sepse nuk të kursen, është golf katërsh. Ëh. Mm -hmm. Edhe pjesët i ka të lira, nuk është se ka nevojë për shumë. Po ke edhe kujtime të bukura me makinë. Kam kujtime të bukura, po, po kam bërë një fëmijë në atë makinë. po sigurisht. Dhe ëh um, tjetra është që që domethënë ngjizur, jo. Po, po, po, kuptoj. Por ëh uh, por uh, tjetra është që që si thua, i dua shumë makinat. Mhm. Edhe i shikoj makinat. Më pëlqejnë BMW-t për shembull. Po. Nuk e di kush ka ndonjë BMW për të shitur. E nuk e di. Ose ndonjë koncesionar, ose ose ose një Volkswagen të ri, domethënë, me sa mora fjalë janë tek Porsche Albania. E di. Volkswagen. Mm. Sepse Golfat, unë do të merrja një Golf, do ta mbaja një Golf të ri E di si do ta mbaja. Si karamele. Kështu po por domethënë kaq nuk nuk kam. Po e gjithsesi, uh, ideja është këtu. Ideja është që që kur e rregulloj, e kur e rregulloj është prishur, po kur i bëj këto shërbimet që bëj vajin, filtrat e ia bëj rregullisht ato. Mm -hmm. Makina sikur rinohet prap. Bëhet pamje të po, tëra. Po, e ndjen në të ngarë. E ty të vjen të ke, të vjen keq ta heqësh, po, thua shumë e po, mirë. Po, thua shumë, është realisht është e mirë. Bën një zhurmë, Kur ika shpejt në autostradë, bënte zhurmë nga mbrapa, nuk i, nuk isha i sigurt çfarë ishte. Ishte një kushinetë që e ndrova. Ah, super. E tash është kështu. E thonë është super. Është xic, është xic. Është xic vetëm që më kanë vjedhë stemën. E mos ki merak do të bëjmë një tjetër. Jo, po e ka ndryshe kjo. E ka stemën, po e ka e ka të zezë tani, se ka plastikën e e Volkswagenit e ka e ka atje. Po kjo e ka ndryshe, se po ti i kam provuar t'i blej nga këto mm. që shesin kështu stema, se ia kisha vënë një, s'e kursej për aq. Por nuk ia vë dot, se mënyra se si është është ndryshe kjo. Do të jetë gjithë ajo gjëja. Aty brenda, kështu që e vara, lëre pa gjë. Tani më duhet një palë sedilje. Nuk e di nëse di dikush, do doja t'i blej një palë sedilje të reja. Më duhet edhe një motor elektrik për dritaren e krahut të djathtë. Dritaren e krahut djathtë. Punon ai që kam, por më shkakton një masë, më duket ka një kështu, lidhje të shkurtër diçka. Edhe edhe duhet që të, kështu që e kam të stakuar. Po mirë, bëj njoftimin një herë se po, kush e di. Po, po, po, këtë po bëj. Më duhet një, është është Golf 2001 benzin 1.6. Okej. Po. Më duhet një një motor elektrik për dritaren e krahut të djathtë. nga pasagjeri 069 27 t'i blej sigurisht t'i blej po sedilje ça ngjyre sedilje e të errta do të thënë të errta normale të errta apo të kuqe si po them të errta mm. ëm po të jenë të errta do jenë okay mund të jenë gri të errta mund të jenë zeza nuk ka rëndësi mhm. kështu që nëse më ndihmoni që t'i gjej këto do i paguaj sigurisht thjesht vendin na tregon po kështu që të ashtu Ose nëse keni ndonjë golf të ri për shembull. Po. Bëjini dy, bëjini dy. Kështu që sot jam eh, jam duke mbajtur gishtat kështu se eh, këto të benzinës kanë vështirësira kështu për uh, kontrollin teknik. E di. Por e kam bërë top. E kam ndryshuar gjithë filtrat, kam ndryshuar kandelet benzinës të vajt, vajin sigurisht e kam ndryshuar. Po sa po të futet te dera do thonë ik çun ik se e ke shumë mirë. E ke shumë mirë. Shpresoj, shpresoj. Shpresoj. Si thonë ato, knock on wood. E ke dëgjuar atë? Mm, mm, Ashtu. Në dru. Gjejmë një këngë tani. E dëgjojmë. Atëherë, kjo quhet Nobody's Perfect në klubin e mëngjesit. E këndon Jessie J. E makina ime, nuk është e përkryer, po shumë e mirë. Është shumë e dashur. Po. Olta? Ikim. E ngrejmë Jessin, e ulim Blendin. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1521, Ferdinand Magellani arrin në Filipine. Në vitin 1751, erdhi në jetë James Madison, presidenti i katërt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1787, lindi fizikanti gjerman Georg Ohm. Ai i dha emrin e tij njësisë që mat rezistencën elektrike. Në vitin 1827, doli në New York Gazeta e Lirisë, ajo ishte gazeta e parë që u shkrua dhe u botua në Shtetet e Bashkuara për afrikano-amerikanët. Në vitin 1926, fizikanti Robert Goddard nisi raketën e parë me karburant të lëngshëm. Në vitin 1940, Erdhi në jetë regjisori italian Bernardo Bertolucci. Në vitin 1947 u vendos ligji ushtarak në Tel Aviv. Në vitin 1968, trupat amerikane në Vietnam shkatërruan një fshat të përbërë kryesisht nga gra dhe fëmijë. Ngjarja është e njohur si masakra e My Lai. Në vitin 1999, Albumi me titull Great Zeppelin, A Tribute to Led Zeppelin u realizua nga Great White. Në vitin 2002, ndërroi jetë shkencëtari dhe shpikësi i faksit gjermani Rudolf Hell në Kiel në veri të Gjermanisë në moshën 100 vjeçare.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 Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Hello. Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është 7:20 uh, minuta në këtë moment, fiks ora. Dhe ieri është gati për mhm. frymëzimin e ditës sotme, edhe Olta të bëhet gati me motin. Olta tek moti shpejto. Gati. Mm. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Giorgio Faletti. Oj Giorgio. Mm. Ndonjëherë është më mirë të humbasësh rrugës drejt një udhëtimi të pamundur se sa mos të nisesh kurrë. Mhm. Mm Bravo Giorgio Faletti. më mirë të nisesh për s'di se ku. Po. Okej. Okay. Qoftë edhe një udhëtim i pamundur, por pa. Po. është më mirë të nisesh. Ka qenë një libër që ma kujtove tani. Mm. Në moment kur po thosha s'di se ku. Ë, uh, një libër nga kam përshtypjen unë ka qenë nga Bedri Dedja. Mhm. Mm që quhej Aventurat e qytetit Sdikuisht. Ky ishte emri i qytetit. Sdikuisht. Sdikuisht. Mm. Me siguri që ekziston në biblioteka akoma ky libër, se mm -hmm. librat nuk humbasin. Po e mbaj mend, e, e, ka kohë përpara, mund të kem qenë klasa 5, diçka po. e tillë, po. Ishte fantastiko shkencor. Mm -hmm. Prandaj quhej uh, qyteti Sdikuisht. Sdikuisht. Mm. Po. Mbaje Jeri, mbaje shënim se kush e di ndonjë skenar që duhet më vonë kur të jesh diplomuar për regji e tjera E kam një ide për skenar Po ti këtu do jesh prapë do e thuash Do të kërkoj ndihmë, Jeri do thotë, o Blendi, mm. ke ndonjë ide Ti do ja thuash Këta, në Sdikuisht? Po. po e ka në bibliotekë, e ka shkruajtur Bedri Dedja Unë s'e mbaj mend, mbaj mend kopertinën që ka qenë uh, Më duket se ka pasur ngjyrë tulle, a diçka Nese, si, siç mbaj mend unë, po Mbaj mend unë, shënoje Jeri Se, po thosha, po thoshte Jeri tani që Po çmendem, tha, me këtë filmin duhet ta dorëzoj të premten andej këtej, e kështu E pra, e bën bash filmin në po, artë Po, po, e thashë, ti mund të bësh, se meqë i hyre kësaj pune mbasi ke mbaruar e ku di unë se çfarë ke filluar nga e para shkollën Tash mund të bësh një skenar të një Se po çmendem. Të vetes. Po, një femër që mos e bëj Jeri. Çmendesh. Që hyn në shkollë në vonë edhe edhe në fund çmendet. Po më mirë e bën film, Olta, se sa do të çmendesh realisht. Okej. Tani le të dëgjojmë uh, se si do të jetë moti sot uh, për këtë na informon Olta. 7 gradë është në këto momente, 17 është maksimalja për sot dhe 70% janë shanset për shi dhe do pikojë rreth orës 2 deri në orën 7 mbasdite. 2 me 7, 5 orë pika? 5 orë pika do ketë. Ky është intervali që do pikoj dhe nesër parashikohet një mot me diell. Fatmirësisht. Okej, okay, faleminderit Olta për motin me diell nesër. Unë po shikoj që fundjava mund të jetë mirë. Të paktën po po e shija dje te ky aplikacioni i motit. Po, do jetë mirë fundjava. Ëh. Mhm. Do pikoj pak të premten dhe më pas e shtuna dhe e diela është okay. Se un uh, nesër e kam edhe diell edhe shi, dhe më fal edhe diell edhe vranësira. Pak vranësira, po. Po, të premten vranësira. Pastaj uh, të, të shtunën dhe të dielën e kam uh, e kam mirë. Kështu që mund të jetë se janë bërë disa fundjava që janë si të thuash të pashfrytzueshme pothuajse nga ana e e motit. Edhe do doja që të Bënim një gjë domethënë, me një kështu, mm. me një dalje sa do të vogël në fundjavë. Një piknik. Një piknik. Faleminderit. Dua t'ju kujtoj se në datën 2 prill, që është e shtunë, është duke ardhur. E di që është akoma larg, e di që është 2 javë larg. 2 prilli, por uh, është vrapimi Tiran, po. Uh, për autizmin tek i cili unë do të marr pjesë. Po dua t'ju ftoj edhe juve, miq të dashur. Ëm, um, Regjistrimet janë uh, tek uh, Run for, for është i numri 4. Mm -hmm. Run for Autism Albania. Dhe e gjeni në Facebook atë, fare kollaj. Sepse nëse shkoni atje, keni dhe formën e regjistrimit për të marrë pjesë, kushton 1000 lekë. Dhe merr një bluzë për këtë. Mm, Bluzat që do të veshin të gjithë vrapuesit, mm. po. Uh, atë ditë dhe të gjitha, të gjitha paratë që do të uh, grumbullohen nga pjesëmarrja juaj, dhe jona në këtë vrapim do të ketë vrapimi është 5 dhe 10 kilometra. Ose edhe me thënë të drejtën nuk është e thënë që të bëhet me vrap, distanca mund të përshkohet edhe në mm. këmbë, sepse ideja është e pjesëmarrjes, jo e fitores së garës. Unë e di që nuk e fitoj dot për shembull këtë garë. Se ka po, ka çuna dhe goca që vrapojnë shumë më mirë se sa unë, e më shpejt. Po pesën mund ta kapim, 5 kilometra. Pesën mund ta kapë gjithkush. Po. Mund ta mund të bësh një me vrap, mund të bësh pesë në këmbë. Po. Pa vrap fare, vetëm duke ecur, nuk është e thënë fare, nuk matet koha. Uh, rëndësi ka pjesëmarrja, rëndësi ka regjistrimi mm -hmm. dhe dhe marrja pjesë dhe pagesa e atij 1000 lekëshit të ri për uh, për fëmijët. Kini parasysh një gjë. Ja, ja, unë shkova këtu. Po e shikoj tek Facebooku nëse e gjej dot, ja ku është. Run for autism. Kjo është, kjo është faqja atje. Ë uh, ti run quhet vrapimi. Të gjitha paratë shkojnë për këta fëmijë, kanë publikuar edhe hartën e vrapimit. Fillon tek sheshi Nënë Tereza. Mm -hmm. Në orën 10, ditën e shtunë, datën 2. Edhe nisemi drejt stacionit të trenit. Pastaj kthehemi edhe një herë atje dhe bëjmë një xhiro rreth uh, liqenit. Mm -hmm. Kjo është 10. Pesa është gjysma e kësaj. Do të thotë shkon deri tek stacioni i trenit dhe vjen. Mund të jetë një xhiro në këmbë. Por merr pjesë. Ka shumë familje që kanë fëmijë autik dhe ëm um, kanë nevojë. Shumë prej tyre janë në kushte shqiptare ekonomike, nuk po e quaj. Po ka një lloj vështirësie. Se ne nuk kemi fondet ose mundësi që të bëjmë research ose kërkim shkencor mm -hmm. për për autizmin, por mund të mund të ngrejmë fonde në mënyrë që këto familje që e kanë e kanë pjesë të jetës tyre këtë, të kenë pak ndihmë, pak ndihmë që u duhet realisht. Dhe ë um, është është mirë kur solidarizohemi kështu në në këtë formë me njëri tjetrin, me këto familje, me këta fëmijë. Dhe dhe bëjmë mirë E shpresoj. Gjemi, po shikoj tani nuk e di, domethënë Rendi kjo është e paplanifikuar, nëse ndihmon pak Altin. duhet të ketë zë, po shikoj që ka një një spot që duhet të jetë E shikoj më pak. A kjo. Kjo që sapo dëgjuat ishin vetëm disa sekonda nga zallamahia e çrregullimeve që përjeton një fëmijë me autizëm. Unë jam Blendi Salaj dhe në datën 2 prill do të vrapoj së bashku me qindra njerëz të tjerë në Tiranë, në mbështetje të fëmijëve me çrregullime të spektrit autik. Për më shumë informacion ndiqni Run for Autism Albania në mediat sociale. Mos harro, ndryshimi fillon nga ti. Ky spot është i për të gjithë i dëgjuar po, se ne kemi bërë në është bërë është bërë këtu tek ne prandaj nuk e dija që ishte zëri im te kjo. E paska bërë Arb Arbër Kadia ka bërë me me klip video që ta përhapin në Në YouTube po shikoj që ka ka uh, foto dhe Ja ku është një burrë tjetër këtu. Kush është ky? Mund ta bësh hapur zërin këtu? Më bëhet shumë qejfi dhe të mundohem të dhëmë të marr pjesë te maratona. Se kanë marrë pjesë njerëz të ndryshëm që E bëjnë promovimin e kësaj. Mm -hmm. E është regjistruar me celular, kështu që zëri nuk është fort i qartë, po e gjeni tek uh, faqja në Facebook nëse doni që t'i shihni këto. Edhe një herë është Run for Autism, një fjalë. Run në anglisht R U N 4 Autism Albania. E gjeni atje dhe aty mund të gjeni edhe formën e regjistrimit dhe mund të bëheni pjesë e gjithë kësaj, mund t'i bëni like faqes siç sapo bëra unë. Edhe të japim një kontribut, sado të vogël për të ndihmuar këto familje. Kështu që shënojeni është data 2 prill, çuna me goca, data 2 prill është e shtunë ora 10 nga sheshi Nën Tereza bëhet nisja. Ëm um, Ne kthehemi në klubin e mëngjesit mbasi të kemi dëgjuar këtë këngë nga Sam Smith tani quhet Writings on the Wall. Kjo është pjesë e filmit Spectre të sagës së 007-s Për qenë e fundit që e mbyll filmin e saj E rëndësishme është të mbyllet A do të, a të ndihmojë Altin Sula është pyetja Altini po ndihmon. E ka dhënë fjalën po Po po Altini është mjeshtri uh, Mjeshtri i zërit mm. Nuk është hera e parë që emri i Altinit të uh, shfaqet në Ato Meritat e filmit, kreditet e si thon, është Në fund fare ku dalin gjithë uh, pjesëmarrësit mm -hmm. Kështu që në këtë sezon Me byrek apo jo ieri? Ja, me byrek. Jo me byrek, në natyrë po jo me byrek. Okej, dakor. Nuk ka të paguar. Unë ta hodha një komentar ieri si duash. Me kek, me kek. Me kulaç. Me kulaç, me kulaç, po se kam gjetur kulaç po. Kulaçin e kulaçin e ieri. Ëm, ehm, Lori, Lori ti e paguan? Jo, nuk e paguan. Jo. Për shoqëri. Për pasion. Ja, Olta. Unë i të Po jo, rriti, jo, ti, ti që s'bën asgjë pa lekë, dua të them Ja ku e ke një njeri po që normale. Bën edhe gjëra pa para, se nuk është paraja gjithçka Unë jam egoiste Jo, ti s'je egoiste Që vetë lekiste je Lekë, lekë, na ka dhënë lekë kjo Ja jo. Na ka dhënë lekë kjo, e dëgjuat Si, mos më bëj ashtu se Të vjen keq tani, ha? Ata vetë e ke thënë këtë po, po. pjesë, ne nuk po mashtrojmë. S'akuzoj. Nuk është gjë e keqe. Jo. Të kërkosh lek. Jo, e vërtetë është. Vetëm ne s'kërkojmë. Se fundja në fund të muajit. Dëgjuat juve. Duam rrogat na. Ata që ne rrogat i meritojmë, Olta se s'na i fal njeri rrogat, po, ne pra, duam rrogat ne. Duhet punojmë fort. Si sigur po na. Duhet të jetë njëri nga ne që të Po pra duhet po, punojmë fort, kjo është ideja. Të nxi faqen ide. Dëgjova. Ja si më kupton Altini. Pra, faqe nxiri që ka punë. Gjithsesi. Dua të them që ka, ja pra. Shikoj, mm. njerëz që bëjnë gjëra për pasion. E dini çfarë? Ë uh, gjërat që bëjmë për pasion mm. janë gjërat më të mira. E vërtetë është. Janë gjërat më të mira, me, me thënë të drejtën. Se nëse ë uh, nëse nisja është të bëjmë një pare, Nuk funksionon. Nuk do kënaqesh edhe ti me punën që bën. Po, është e vërtetë. Thjesht për arsye të tjera. E kanë e kanë provuar edhe në në Plus që do kesh një fund shumë të shpejtë. Për më tepër. Olta. Faleminderit atë. Faleminderit Blendi. Jo, po, tash po flasim në parim atë. Jo për ty. Mm. Olta, Olta, uh, se ne e Oltën e bëjmë pak. Nuk dëgjoj, nuk dëgjoj nga ky vesh i Altin. Si the Altin? Jo, se s'je e keqe, jo, e mirë je. Shikoj, mua Olta më ka ndihmuar. Dua të them të vërtetën deri në fund. Si, po. si të ka ndihmuar? Po më gjeti ca gjëra që më duheshin gjatë xhirimeve. Çfarë të duhej? Ëh, po tani më fol konkretisht. Ka dhënë veshje. Po, për të mbuluar. Çfarë veshje? Mban mend atë batanien e bukur që kishe ti. E ka sa e bën ajo. Po gati për por, filmin tjetër. Ehm, por faleminderit. Ehm, jo, faleminderit Olta. Jo po thosha, po thosha që ëm ehm, mund të shkoni tek profili im në Facebook se e bëra share tani këtë formën e Run for Autism. Ëm Olta, ndërkohë që ne ishim duke dëgjuar këngën e Sam Smithit tani. Olta nuk do të jetë atë jo. fundjavë në Tiranë për arsye familjare dhe ka vendosur që të dhuroj pa pjesëmarrje. Po. Dhe ishte një opsion që mund ta bëj këtë gjë. Po. Mund të super. Mund të dhurosh pa pjesëmarrje dhe sidomos kur ke lekët e mëdha. Ë, uh, këtë mund ta bësh. Nuk do të thotë gjë. Jo, nuk do të thotë gjë. Po mirë është ndihmon që të kesh para si ty. Ishte 700, uh, 1000 edhe 1500 nëse ishe boss. Nëse je boss, e ka shkruar në kllapa atje, nëse se jam boss. Se jam boss. Se jam boss. Por nëse do më shumë ka një një opsion. Mund të japësh edhe më shumë se aq, mhm. mund të shkruash një shumë vetë me dorë. Mund të japësh të duash. Vetëm 700 është uh... Nëse je fëmijë mm -hmm. deri në 14 vjeç. Okej. Okay. Pastaj është 1000 nëse është i rritur, po. Dhe merr një bluzë nga këta. Po. Një mijë e pesëqind sepse jam boss, pra kur do të japësh pak më shumë. Dhe sa duash ti? Dhe sa duash ti nëse ke një kuptim tjetër. Formën formën e gjeni tek është forma, pra forma duhet duhet printuar, mbushur dhe pastaj dorëzuar tek tek Funky. Funky mhm. Masters që është tek rruga Mustafa Matohiti. Rrugica e Salës. Rrugica, po, rrugica e Salës që thonë këtu në Tiranë. Shumë mirë. Më në fund u hap ajo, s'ka më kështu tanqe aty apo jo? Jo, jo. Okej, okay, mirë. Ëh, uh, mbyllet ndoshta për 4 vjet. Mund të hyni. Pas 4 vjetësh. Është Funky Monster, është për është për një kauzë të mirë. Pranë ku që si thua është pranë Meduzës, Meduza është vendi i njohur po, atje? Po, po, po, përballë, përballë me atë. Mm, mm, mm. Super. Çka ka ngjarë ndonjë që s'i kanë bërë lajmet fare? As unë s'i kam parë më të ndrejë. Po, shikoj sot. Mm. Uh, në faqen e parë, Panorama Franceska rreh shoqen e ngushtë për xhelozi, thotë uh, Jo, jo, jo, baba. jo E ka bërë vërtet Franceska e Big Brother wow. Shpallet në kërkim nga policia Filmohet sherri në një lokal tek ish-Blloku Franceska godet me grusht Katerina Beqon Oh. Që goxha. Si është tani? Si si është? Nga fotoja duken të dyja. Nuk e di nëse këto janë po Franceska po, është e mirë njerëz, unë mbaj. Franceska edhe edhe kjo vajza tjetër simpatike duket. Ty Lori të kujtohet. Po. Të mm. dyja të Big Brotherit janë këto. A nuk e di. Jo. Jo pra jo. Ajo njëra është e Big Brotherit tjetra është shoqja. Si të të rrahë ty ah. Jeri për shembull? Ose ose Jeri ty. Ose sikur të të mbajmë ne unë Lori dhe Altini dhe Jeri të të bjerë. Po pse kështu kështu kishte ndodhur ky sherri? Nuk e di se si ka ndodhur. Ai ka vajtur Po shikoj atë. Sherri me një Olta. Kemi uh, kemi gocat më të mira në edhe këto që bëjnë sherr. Jam krenar për gocat tona. Janë të forta. Janë të forta. Po edhe kur kur zihen me grushta kur bën goca shqiptare. U ka lezet olla. U ka. Po ngjit, e kupton? Krenar edhe pse ka ikur në drejtim të paditur. Po, edhe kjo, edhe për këtë. Kjo është akoma. Doni të hyni në detaje apo apo po, po mjafton. Po pse e ka denoncuar domethënë? Po nuk e di, nuk e di. Mm. Po këto vajzat kanë bërë shumë foto bashkë nga sa shihet këtu. Ja po i kërkojmë të shohim. Jan sherrin nuk. Po mirë tash njerëzit ndodhen bëjnë edhe sherr, e kupton? Mm. Unë do t'i fshi gjitha fotot. Dhe pastaj do ta rajërin. Se ndryshe dalin fotot. Mm, mm, mm, ka ndodhur, ka ndodhur thënë në thonë rreth orës 21:30 në një lokal në zonën e ish-Bllokut në kryeqytet. Sipas policisë,, modelja ka goditur me grusht në fytyrë dhe në kokë 28 vjeçaren Katerina, oh. me të cilën ka patur miqësi të ngushtë. Kjo qenka e tmerrshme. Menjëherë pas incidentit Francesca ka dalë nga lokali dhe është larguar ndërsa e dëmtuara ka shkuar në komisariatin numër 2 ku ka kallëzuar penalisht për rrahje. Siç parashikohet në nenin 90 kodit penal si dëmtime të tjera me dashje. Policia thotë se ka nisur menjëherë hetimet mbi ngjarjen duke regjistruar procedim penal në ngarkim të Franceskës, ndërsa materialet hetimore i janë referuar prokurorisë së Tiranës. Po mirë. Them që më ka rrahur mirë Francesca. Po t'isha në vend. Katerinës. Do shkoja në polici thjesht për ta treguar. Thosha jo pse ti thjesht dua, çuna dua vetëm të tregoj. Shikoni këtë videon. Ky jam unë. Çi zjen baj kurrë. Gjithsesi, ehm um, Unë vë bast që këto të dyja do pajtohen E do bëhen shoqe më shumë seç kanë qenë Se kur ndan edhe vetëm nëse Katerina do ta tërheqë denoncimin. I po qendrojnë fjalës kush të do të rreh me pak fjalë. Do pajtohen. Do pajtohen dhe nuk do rrihen më kurrë pastaj. Ha. Hello. Jo, edhe Hello. Francesca nuk rreh kot, diçka i ka bërë kjo se Nëse, por kështu thon për atë, nuk e hidhte kot plumb. Po mirë ndodh, e shikon tashi se edhe kjo për të dalë në gazetë, e kupton për këtë. Ore ndoshta Jam i sigurt se të hënën në darkë ka ndodhur shumë sherre në Shqipëri, jo vetëm kjo po. Mos ishte harruar pak kjo edhe. Ë, a ti thua ashtu? Unë po, do preferoja këtë më. Se ka kohë, për shembull, unë s'e mbaja mend fare kush ishte. Tani që e shoh, m'u kujtua. Është bërë kurban shoqja. S'e mban mend ti ieri, po. Okej. Unë s'e mban. Ka që e mbajnë mend. Por uh, jo dua të them, uh, dua të po them. Po nuk kam dëgjuar lajme. Unë s'e kam ndjekur atë atë sezon Big Brother ku kjo ka qenë. Unë kam unë e kam njohur më shumë në gazetë sesa në televizor, po ëm uh, ç'do thosha. ë uh, Nëse, siç është hamendësimi. Është më mirë kjo si mënyrë të tërheqësh vëmendje, sesa të thuash që një deputet më ka thënë që unë ashtu e unë kështu do të mbaj si E kupton apo këto të gjej në dollap. Etj etj. Ato tjera të tjera. E të dalësh siç ka dalë po, aty aty. Po. A dëgjojmë pak muzikë? Kemi kohë? Jo, s'kemi. Ah, s'paskemi kohë për muzikë. Kur të kthehemi do të kemi anagramën atëherë në klubin e mëngjesit, por uh, mbas kësaj ndërprerje publicitare do të jetë Alanis Morissette Ora është në 7:52 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Klan TV-së. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirëmëngjesi juve. E bëre gati anagramën. E kam gati anagramën ë uh, o Jeri. Mhm. Mm është është e bukur sot. Më pëlqen ajo ngjyra. Megjithatë para se të shkoj te anagrama dua që të shfrytëzoj një moment vetëm uh, për t'ju ftuar në një temë të vogël bisedimi këtu në klubin e mëngjesit. Në 069 20 70 222 069 20 70 222 Dhe në faqen tonë Facebook që është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit është kjo faqja këtu e mrekullueshmja faqja jonë S'ka gjë Lori, mos u ashtu, se u dalin dhe njerëzve ato, janë tabela që i nxjerr Facebooku, është pra është facebook.com fraksion klubi mëngjesit. Nëse i kërkoni tek ballina e Facebookut atje do t'ju dali përnjëherë. Pyetja që unë kam vendosur është kjo. Të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë? Mm. Si janë fqinjët tuaj? Mhm. Mm 069 20 70 222 069 20 70 222 Nuk ka nevojë të shpjegoj, ju e dini vet. Fqinjët janë një Kuptohet. Është e thjeshtë. Po, po um, është është njëra nga gjërat për shembull që që njeriu duhet të shohë kur blen një shtëpi është edhe si janë fqinjët, si është lagja, po sidomos ata që ke më afër. Sa më të mirë të jenë, sa më të gjindshëm të jenë, si njerëz. Është më mirë është. aq më mirë bëhet jeta jote. Mm -hmm. Të rrit cilësinë e jetës. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Mund të blesh një shtëpi shumë të mirë në zonë shumë të mirë, po të qëllojë ndonjë komshi. Si ai po, Beni, i egri, te barsaleta, që shkon mm, aty kërkon të cilë sheqer. Më sill kështu, më sill ashtu. Është ajo me metaforën për ata që din. Ëm uh, do të nxihet jeta. Do të nxihet jeta. Prandaj e pyesim të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë, si janë fqinjët tuaj? Ka nga ata për shembull që thonë fqinjët tanë janë prezant. Ka nga ata që s'i njohin fare Po pra prandaj. mm. Belindo ka shkruar thotë mirëmëngjesi Jeri, Blendi, Olta, Altin uh, dhe Lori. Sa për temën unë besoj në periferi të Krujës, unë më falni, unë banoj në periferi të Krujës dhe lagja ku banoj bëhet përbëhet vetëm nga familje autoktone dhe kjo uh, bën që fqinjët e mi të jenë të gjindshëm dhe të mirë. Bravo. Po edhe pa krutan, që ndihmon mm. se krutanët janë mbahen. Ndërkohë Elona thotë të sjellshëm, të urtë, jam shumë e kënaqur. Ah, shumë e kënaqur dhe Elona me fqinjët e vet, po juve. Mm, bravo, ku janë këta fqinjë? Janë tek te Elonës janë diku tek rruga Myslym Shyri atje mbas ekspozitës Shqipëria jo, Shqipëria sot. Mhm. Mm Meqë ra fjala Elona është bashkëshortja e, e zotit Gimbaçi që mhm. vjen këtu në studio. E përshëndesim. Përshëndesim dhe Gimin në këtë rast. Pra, sapo e hodha në Facebook miq të dashur, të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë si janë fqinjët tuaj? Na shkruani, na tregoni pak për ta. Juve që jeni në telefon mund të përdorni dhe anonim, se ndonjëri ka hall në Facebook thotë, "Aman se ma shikon komshiu." Po e shava, se më ndjek në Facebook, më ka bër follow. A ku di unë se çfarë. Ëm tani të shkosh keq me komshiun dhe ta kesh shok në Facebook, sikur nuk shkojnë këto po, gjëra. Po, kurse kurse në numrin e telefonit mund të flisni lirisht dhe nuk ka kush ta marrë vesh. Nuk e jap numrin. Edhe tregojini të gjitha. Po. Okej, atëherë. Anagrama për ditën e sotme është gati, le ta hedhim tani në klubin e mëngjesit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama për sot Jeri është pam krem dorine. Krem Dorine. Imagjino, imagjino një vajzë që quhet Dorina, e cila përdor vazhdimisht një krem, po është një krem misterioz, ë, uh, cilin nuk e dim eksaktësisht se çfarë është. Krem se çfarë funksioni ka. Duarsh, krem këmbësh, krem trupi, krem koke. Fytyre apo ndonjë krem tjetër? krem koke. Kështu që duke mos e ditur se çfarë kremi është, ne e thrasim shkurt krem dorine. Nuk të duhet fare? Jo. Unë okay. përdor, unë përdor. Ëm ehm, um, krem dorine është anagrama K R E M D O R I N E. Krem dorine. 0692070222 mund të dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin tuaj. Jeri ende s'e po, ka pra, gjetur. E kam gjetur. Oh, yeah. Sapo e dëgjova dhe unë. 0692070222 0692070222 70 222 krem dorine Olta luajm për një orë nga Premium Watches. Okej. Okay. Një orë nga Premium Watches miq të dashur, numrin e keni. Kremin e keni. Më falni. S'ka gjë Lori, s'ka gjë. Krem dorine 069 20 70 222 i pari do të fitojë orën nga Premium Watches. Mm -hmm. Krem dorine. K R E M D O R I N E. Krem dorine. 0-6-9-20-70-222 Olta ka premtuar një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches Për atë që vjen i pari Pari I pari I pari I pari Tiriririra. Tiriririra. Ndërkohë kemi dhe një pyetje për ju. Wow. Ehm, pyetja është ka mesazhe tani për të lexuar. Të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë. Si janë fqinjët tuaj? Dhe Ana ka dërguar një mesazh shumë të gjatë, thotë oh. fqinjët e mi janë shumë të zhurmshëm. Okay. Çdo natë sikur ngulin gozhdë dhe mm -hmm. një herë në dy ditë te shtëpia e tyre ka party all day all night. Aq të lartë e kanë muzikën, saqë nuk e dëgjojnë derën kur trokasim për t'u ankuar. Ndërsa fqinjët e tjerë janë më të veçantë. Ata ditës nuk bëjnë zhurmë, ama po shkoi ora 5 në familje do fillojë sherri mes prindërve dhe fëmijëve, pastaj nga ora 11 do të lahen enët me shumë zhurmë dhe përplasje, Dhe sa herë që unë shkoj të fle, sado vonë që të jetë, qoftë 11, 1 apo 3 e mëngjesit, e zonja e shtëpisë do vërë fshesën e korentit dhe ka fiksim të fshijë atë pjesë të shtëpisë që nga ana tjetër e murit, unë po përpiqem të fle. Bravo, bravo. Amelia ka shkruar thotë tek pallati im nuk do të ketë nevojë të instalohen kamerat e sigurisë kur të zbatohet ligji sepse komshinjtë zëvendësojnë më së miri Kamerat, imagjinoni vetë se si janë. Ëm, mm. uh, Marsida ka shkruar mirëmëngjesi, komshinët e mi janë të urtë, ama kanë pasion këndimin, mm. kështu që 24 24 thotë muzikë nga të gjitha llojet. I kam fqinj që këndojnë. Uh, kemi mm. Ildën që ka shkruar këtu thotë të gjindshëm dhe të mirë ka pasur disa raste kur kam patur nevojë për ta dhe kanë qenë gjithmonë aty. Mhm. Mm uh, Jonidën e lexova. Uh, të dashur jo. dhe të sjellshëm, jam jo. shumë me fat që kam fqinj si ata. Roberto na ka shkruar thotë mirëmëngjesi. Të them të drejtën, nuk i njoh të gjithë fqinjët e mi, pak e vështirë për t'u besuar, por ja që kështu është, edhe pse jetojmë prej 3 vjetësh në të njëjtin pallat. Gjithsesi, ë, uh, gjithsecili shikon punët e tija, duke qenë vazhdimisht i angazhuar me punë të përditshme, nuk më ka rënë rasti që t'i njoh të, të gjithë. gjithë. Është e kuptueshme. Deri diku po 3 vjet, uh, Roberto. Do ta jo. gjesh një Do ta gjesh një moment. Po. Uh, un për shembull kam uh, un s'kam bërë akoma vitin. tek tek banesa ime e re. Mm. Dhe besoj njoh goxha. Dhe një, po si, njoh goxha. Kam uh, për shembull tani kam problem me me ujin, e zëm hidraulikun, mm -hmm. tak marr Kujtimin. Po Apo jo, nëse pa. Po. ti edhe i famshëm. Kam jo jo s'ka lidhje i famshëm fort, po aty. Çështje depozitash e pompash është ajo, ali nuk njeh nuk njeh famë. Kam Vojon përball. Ëm. Po ky Mirë, shumë mirë, shumë mm. mirë, se janë janë familje e madhe, familja janë shumë njerëz të mirë. Edhe edhe ëm por mbi të gjitha kemi Vason poshtë që pimë kafen që është super djal. Mm. Edhe ëm mbi të gjitha është Lori. Kam po, Lorin në fshish. Po. Në të tilla raste ky shërbim paguhet Altin. Po, po, ky shërbim paguhet. Jo, gjithsesi duhet paguar. Si gjithmonë. Atëherë, atëherë, ëm do të gjejmë zërin e përgjumur tani? Po. Kemi një zë të përgjumur miq të dashur, kujdes, duhet ta zbulojmë se kujt i përket ky zë i ndryshuar. Jepi Altin. Një këngë e bukur nëse buron nga një shpirt i pastër, i sinqertë, në shumicën më të madhe të rasteve rezulton si një formulë e suksesshme. Një këngë e bukur, unë e gjeta se kush është. Bravo. Unë s'e gjeta fare. Kur fillova, kur hapa gojën të flas nuk e dija. Mm. Ndërsa po flisja, më duket se e gjeta. Nuk jam i sigurt. Ëh, e dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Po patjetër. Një këngë e bukur nëse buron nga një shpirt i pastër, i sinqertë, Në shumicën më të madhe të rasteve rezulton si një formulë e suksesshme. Shiko, si shpirt i pastër dhe i sinqertë jam vetë. Mm. Po nuk më dalin këngët e suksesshme mua valla. Këngët e mia. Ky po jep një formulë. E di. A është ky Altin? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Jo, nuk është Blendi. Jo, jo. Mund ta thuash me zë. Jo, jo, mund ta thuash. Alban Skënderaj. No. Au. Po afron. O sa u gënjeva. Timbri timbri i zërit atë. Sa u gënjeva. I ngjan është. Ha? Dëgjoni edhe një herë. Dëgjoni duke imagjinuar sikur është Alban Skënderaj. Një këngë e bukur nëse buron nga një shpirt i pastër, i sinqertë, në shumicën më të madhe të rasteve rezulton si një formulë e suksesshme. Unë e gjeta. O ti e gjeta po. Seriozisht. Po mirë, Alban me shumë po, vënes po e gjeta. Jo, okay, si Albani nuk m'u duk me thënë të drejtën. Mua në fakt Albani është shpirt i sinqertë, ne e dim. Prandaj po thosha. Po, por zëri U nisa unë nga zëri se shpirtin nuk e kam parë. Askush nuk e ka parë. Altini e ka parë. Bravo. Altini s'thotë kot, shpirt i sinqertë. Ëm. Ehm, um, Gjithsesi. Mmm, Olta tani ka emrin e një fituesi. Çuna dhe goca. Kemi patur një anagram sot, ishte krem dorine. Po, ja Jeri po ngre. Dhe do të thotë rekordmeni. Rekordmeni pra. Bravo. Rekordmeni është e saktë krem dorine. 775 i mbaron numri i Xhenit dhe fiton orën nga Prime Watches. 775 numri i Xhenit, 775 Xheni. Ëh, ta gëzosh orën. Element mbi emrin. Po. Ëh, të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë, si janë fqinjët tuaj? Kjo është pyetja që kemi sot për ju, si janë fqinjët tuaj? Janë nga ata belamëdhenjtë që ju shqetësojnë me zhurma, ju shqetësojnë me kërkesa, me thashetheme, me përgjime, e ku di unë se çfarë? Apo janë të mirë si të mitë, të urtë e të gjindshëm. Si ju kanë qëlluar? Se ndonjëherë është çështje fati kjo. Se si ton në një farë mënyre, shtëpinë mund ta zgjedhësh, po komshiun nuk e zgjedh dot. Po e vërtetë është. Të Pëlqen shumë ajo shtëpia. Ë është koha e duhur për ta blerë. Financat janë fiks ashtu siç duhet. E kupton të, domethënë të përshtatet, e thua, Ky është një vend i mirë në Tiranë. Më duhet këtu se e kam aksesin kollaj, mund të shkoj në punë. Etj. Edhe e blen. Opa. Unë e bleva me të drejtën. Kur e bleve ti? Po ti tregoja, do të vim me me një llokume, me një gjë. Jo, jo. Në një shpi. Jo, s'vini dot se s'ju lë, s'ju lë zoti Beni, kam zotin Beni. Po nuk ka lidhje. Pse duhet të mendojmë gjithmonë për komshin? Jo, më jo, e kam fjalën. Pse duhet të mendojmë? Unë thjesht po flas. E kam fjalën, jo, jo, unë e mora. Pse duhet të mendojmë në kuptimin? A ka mundësi ti Olta? Im bir po bënte shumë zhurmë duke lozur për shembull. Po mirë ta ka bërë. Ë, po unë nuk ankohem për komshiun lart kur ai tërheq tavolinat karriket e të tjera etj. Po pse s'ankohesh ti? Po sa ke gojë? Jetojmë në një komunitet. Këtu në klubin e mëngjesit. Jetojmë, jetojmë në një komunitet. Jetojmë në një komunitet ku duhet të durojmë edhe zhurmat, edhe Po me masë. Po, është vërtet. Po Altin me masë. Vare, për shembull kam, kam një shok Altin që ka, ka të njëjtin problem si ty Por ai nuk ankohet, atij i pëlqen Madje e ndihmon Edhe, edhe mua në fillim më pëlqeu Më, më tash i thashë Më zë gjumi thotë Ndryshe nuk e zë ja, Kur s'ka ashtu pastaj të dyrojmë hap kompjuterin pastaj thotë Se do Po gjithsesi e, e lëmë të E lëmë. Pra po. janë të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë si janë komshinjtë tuaj? Të zhurmshëm dhe të pasjellshëm. Okej. Okay. po edhe të Oltës, me sa duket, se uh, lëvizin ja, tavolinat. Vende vende. Ma edhe edhe Olta ka vajzën që u pu pu pu. E po tani ajo që 3 vjeçe. E po tani nuk po. është dy akoma. Ti i them ndonjëherë edhe ky ky imi sepse ka qejf ndonjëherë kështu që Që qysh isha duke i rënë xhezit tha, se ti isha në gjumë, isha që në gjumë, tha. Nuk di se ç'të kisha bërë. Aha. Çfarë? Shumë e bukur. Ëh, po lexoja një mesazh nga Endri që thotë fqinjët e mi nuk janë për asgjë, thotë. Si si si si. Fqinjët e mi nuk janë për asgjë. Fqinjët e vet nuk janë për asgjë, por kjo është e mirë. Po. Ndoshta. Janë të urtë me pak. Janë të urtë. Nuk nuk ndihen fare. Është pallati yti. Jam vetëm në një shpellë. Ndërkohë kam një mesazh nga Alma që thotë kam shtëpi me oborr, komshi kam kaposhin që më zgjon që në 5 të mëngjesit dhe këndon wow. mu para dritares time. Lum si. Wow, wow, wow. E zgjoka. Mirëmëngjesi Gazi, Gazi na ka shkruajtur, më ka shkruajtur mua në fakt. Mëngjesi Gazi. Mirëmëngjesi Gazi. Ka dërguar një Gazi 069 20 70 222. Falni. O, o lor, e prisha. Uh, ska Ço deri në fund, jo. Ah, shumë. Mm. Unë nuk e kuptoj se pse duhet të shkruaj ty. Gazi e ka për mua. Ça thotë Gazi? Me ditë dërgoj mesazhet për mua, ta dërgoj unë. Gazi, 069 27 222, mos i fol Blendit direkt, çan po, të pra, fshu. Pra. Blendi këtu është pronë imja. Aha. Ëh. Ah. Pra. Ja, e pastaj del i del edhe kjo nga shpirti. E dëgjuat? Aha. Unë do të dëgjova gjë, dëgjova. Unë dëgjova, po duhet të duhet të flasi, duhet të flasi me sinqeritet që ta dëgjosh. Fol me ti, thuaj ndonjë gjë të sinqertë. Volta. Faleminderit. Bravo. Jo, ka ndryshuar makinën Gazi edhe thotë sintonizimi, më ka çuar një foto të të të kruskotit. Të kruskotit ka telefonit. Prapë ndryshon makinën, kur ndryshon makinën ky? Ta gëzosh Gazi. Zotri të skadon uh, kontrolli teknik në datën kaq e aq, domethënë që bie tani mm. 16 mars a ishte? Tam. Edhe më la një datë ajo. Vajza para një muaj. Shikon si telefon 16 mars më tha mua ora kaq. Ora je sigurt që ishte okay. SMS-ja? Po po ishte. Dhe ëm um, Dhe nuk e di, ndoshta janë praktika të reja, nëse s'i ke përjetuar. Unë por... unë bëra, s'mori njeri, prandaj po them. Jo, më morën, më morën në telefon, ë uh, më lanë datën, më lanë datën. Dhe unë tani e, e fiksova me mendje, por nuk e po e fiksova mirë se janë nga këto gjëra të rëndësishme që s'do që ta kalosh. Po, po. Edhe e di që e kam sot, por dje, mm -hmm. Po mendoj, a të futem një herë online, po s'kisha edhe kohë. Futem të kontrolloj një herë, a ka ndonjë mënyrë për ta gjetur, a ka ndonjë numër për të marrë në telefon? Se mos e kam, se kisha frikë mos e kisha në datë 15. Tam. Po. Edhe po. kisha harruar, mm. ose kisha fiksuar gabim. Mm -hmm. Dhe të më mori një gocë. Prapë. Edhe po, më mori prapë dje. Dje më tha, dëgjo, kjo është një telefonatë kujtese, nesër Le të bëhemi njëmi vetë atë. Po pra, le të le të jo, tokën Olcës. Like-un, jo. nuk e dua Altin. Po, po thosha, jam duke mbajtur, jam duke mbajtur gishtat kryqëzuar sot. Po. Për për makinën, për kontrollin teknik që të kalojmë. Edhe unë kur vajta kështu e bëra. Se E po thosha që më duhen, bëj kështu. Më duhen, nuk e di nëse më ndihmon njeri, më duhen më duhet një një motor elektrik për dritaren e xhamit të pasagjerit. përpara. Okej. Okay. Mm. Sepse e kam punon, por e kam stakuar se më shkakton një lidhje të shkurtër diçka. Aty. Dhe tjetra që më duhet, dua t'i blej golfit një palë një palë uh, sedilje. Një palë ulësa. Mhm. Po. Por të errëta. Të errëta. Të errëta se e tillë është e tillë është makina. Mm -hmm. uh. I mbajtesh ti. E tillë është makina, po, po i shkruan okay. atje. Nuk e di se sa bën. Ku mund t'i gjej këto një palë sedilje për golf, se nuk ashtu. Janë i kam copë. Dua një makinë të re, por por uh, por uh, nuk kam nuk kam para. Kjo është kjo nuk kam para. Me thënë të drejtën, po mundohem ta mbaj edhe ca vjet këtë. Shëno Altin. Nuk më dalin. E kam Golf të 2001-shit. Benzin 1.6. S'është e rëndësishme kjo për uh... Audi A4. Shpresoj na dëgjojnë ata te Porsche ata na dëgjojnë gjithmonë. Po pra vërtet. A ka ndonjë golf për mua atje ore? Me ndonjë çmim kështu. O ndonjë trikë leshi. Me në... Ose kanatiere për mua. Ose kanatiere, po. Tek eh, tek Porsche Albania, se ata bëjnë eh, kanë ekskluzivitetin e makinave uh, Volkswagen edhe edhe shërbimet atje, po. Po un nuk kam para me thënë drejtën për momentin, kështu që po e mbaj këtë 2001-shin, Çako. Edhe un po e mbaj derisa të gjej. Por jam jam jam jam i gatshëm për të bërë këtë këtë marrëveshje. Okej. Okay. Atëherë, mbasi ti po dhe sedilje të reja që se i kam pak të rëna, siç po mhm. thosha. Nëse i gjej. E nëse nuk kushtojnë shumë, se s'kam shumë. Një palë të brendshme tani. Dhe dëgjoj tash. Do jap golfin tim 2001-sh. Po. 182 mijë kilometra. Ëh, mm -hmm. është i mirë mbajtur. Janë bërë gjitha shërbime, ecën shumë mirë, me thënë drejtë. Reklam çip atë. Gomat i ka të reja. Ëh, është ngjyrë ulliri, ngjyrë kokrosaku, siç i thon ata. Mm -hmm. Ngjyrën e ka shumë bukur. Po. Faleminderit Jeri. Ëh, ngjyra e kam. Por por por jap jap golfin. Po. Dhe një tokë në Prezë, 300 metra katror. Atë tokën e Oltës. Okej. Për në këmbim për një golf më të ri. Okej. Se dua të qëndroj te Volkswagen se është. Shumë mirë. Interesant. 300 metra katror në Prezë dhe një golf të 2001. Po. Unë mendoj që je perfekt. A do të do të gjyshen time? Jo, gjyshen faleminderit. Gjyshen mbaje vetë, gjyshja është, gjyshet nuk falen. Olta, me qira jo. fjala. Po. Sikur të kisha dhe unë gjyshe? Nuk fal. Mund të flisim për shkëmbim po, gjyshesh, po. Ajo është pronare. Po unë s'e kam gjyshen ti tallu ti se e ke gjallë, e ke pasur. Është pronare e tokës. Ti ke një gjyshe gjallë? E kam pronare të tokës, e kupton? Ama mirë, unë vetëm të gjyshen kam. Më ka marrë malli për gjyshen. Edhe mua. Dhe më ka rrit gjyshja mua. Po edhe mua gjyshja më rrit. Hidhi ti kështu këto. Hidhi. Oj. Au. Ehm. Ai se do ta blem një makinë, mos bëj kështu. Po gjyshe më blen dot gjyshe. Një makinë. Si i keni komshinjtë? A dëgjojmë edhe një këtë zërin, ja, është, është zëri për gjurmuar për sot në klubin e mëngjesit, dëgjoni pak, dëgjoni pak, është uh, Altini që e ka ndryshuar. Një këngë e bukur nëse buron nga një shpirt i pastër, i sinqertë, në shumicën më të madhe të rasteve rezulton si një formulë e suksesshme. Nuk është Agim Doçi, nuk është Bojken Lako, nuk është Pirro Çako dhe as Stine. Mhm. Kush? Stine, Stine. Genti na ka shkruar dhe thotë mirëmëngjes të gjithëve në studio. Komshinjtë i kemi shumë të mirë përveç një qeni në formë ariu që e mbajnë në balkon dhe që qan gjithë natën. Po qan qan do pyllin. Gjë e faktë. Genti. Ai Genti më vjen keq. Ëm ehm, um, Endri ka shkruar fqinjët e mi, s'janë për asgjë. Nerta, Nerta shkruan fqinjët e mi janë të padukshëm, domethënë të sjellshëm dhe të urtë. Po. Po. Mm. po. Ti s'i shef po ata të shohin. Nerta. Okej, okay, është 8:36 minuta në këtë momente. Në klubin e mëngjesit, në valët e Club FM në 104 Po, po, po, Lea qenka e tërbuar fare Lea? Çfarë thotë? Mirëmëngjes klubi, sa për temën Lea. do thoja që komshinjtë janë të qetë, thotë, por jam unë e çmendur O, Lea Po i bie kitarës elektrike, po deri tani thotë nuk ka pasur ankesa Në, fantastike Mmm, shumë mirë Kjo vërtet paska komshinj të mirë Po pra Ndërkohë që Alma, një Alma tjetër më thotë, unë kam pasur shtëpinë te Tirana e re dhe komshiu lart bënte vrap. Oh. Në shtëpi? Mm. Wow. Paska pas shtëpi të madhe. Mirë që s'luante futboll. Po mirë mund të jetë me çunat. Dëgjo mund të jetë mund të ketë një pistë nga ato. Pistat e vrapit. Po, ato po mendoja se Po pse ato shkaktojnë zhurmë? Kaq shumë? Besoj. Ja ku është, kam një klip nga Lea tani këtu që luan luan me kitarë. Kjo është çfarë dëgjojnë komshinjtë e Leas. Shumë e talentuar kjo vajza. Kush ka ardhur këtu dhe opinioni? Nuk e di, nuk e di. E shikoni do? Nuk e dëgjoj, po do të. Okej, okay, zhurmë gjithë natën. Alo. Si duron po zot i madh? Nuk e di. Jam i padukshëm. Au. Ha ha ha ha. Pauzë. Edhe vetëm ashtu shpëton. E të bërshme që ka vërtet. O Lea, i tërbove komshinjtë. Ka dhe kështu. Mirë, uh, don't mess me around nga Claire Maguire, çfarë dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit 8:38 minuta. A i keni komshinjtë të zhurmshëm, e të bezdisshëm, apo i keni të mirë e të urtë e të gjindshëm? Na shkruani në 069 20 E zhysim, e mbajmë nën ujë që të dalin flluska E do të gjejmë vrimë Në zaj Ate që pëmë Gjete misionit e rëpasere U shkrive duke qeshur ieri. Po të bëj. Nuk e di se çfarë është kaq. Unë kaq gazmore. Kështu mendoj dhe unë, ajo vrimë duhet gjetur dhe duhet mbyllur. E duhet e duhet vënë një pullë. Po. Duhet ngjitur. Do ta ngjisim. Atëherë, do bëjmë Sharadion. Mm, po. E keni menduar? Patjetër. A jeni gati? Po. Okej. Okay. Sa të shpejtë jemi. Sharadio tani miq të dashur, gocat kanë menduar një fjalë, uh, le të luajmë këtu në klubin e mëngjesit. Jepi. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Ojej. Atëherë. Ëm uh, Goca, fjala juaj është një Çfarë? Është një send. Jo. Jo. Është një a jepi atë. Jo, do të thotë një dukuri natyrore? Jo. No, no. Jo. Është diçka që pihet. Jo. jo. Hahet. Jo. jo. Është veprim. Jo. jo. Koncept. Mm. Më afër koncept. Koncept, ide, sjellje. Sjellje. Një sjellje njeriu. Po manifestohet kjo, bëhet e dukshme. Pra e ka diçka Yes. Është diçka që njeriu e ka mm. dhe ti e sheh se manifestohet në një farë forme. Është vallë tipar i njeriut. Jo. Jo tipar fizik. Manifestohet në raste të veçanta Jeri apo manifestohet edhe kështu, duke duke ndenjur. Po duke ndenjur asnjë gjë nuk më manifestohet me sa duhet. Fjalën siç jemi ne tani dhe t'ia ah. japun, ta manifestojë. Pra duhet të bësh diçka. Po, pra. po. Dhe pastaj ti e sheh, unë e shoh nëse ti e bën. Është e tillë ti pastaj. Dhe ti, jo. Veprimi që bën. Po pra veprimi. Ti je jo bamirës, por Aha. Është kjo që s'e ah, kanë gjetur. Është gjetje. Jo, jo. Fillon me B. Po, fillon me B. Po, po je në rrugë shumë drejt. Ti je jo jo bamirës, po çfarë është sinonim? Tani po e thashë, duhet të përpiqesh pak. Një sekond, një sekond, një sekond, ta gjejmë pak. Ëh. Hmm. Se shumë njerëz janë kanë menduar për bamirës, se mund të kenë çuar yeah. mesazhe bamirës. Po, kanë dërguar. Jo, no, nuk qenka e saktë. Çuna goca na ndihmoni pak 069 20 70 222. Je në rrugë të drejtë. Pra, kur ti bën mirë, po. Ë, do të bën Çfarë je ti? B. Shqiptari është një diell. Kush? Oh, oh, okay. Mund të jesh uh, këngëtar shkodran me mbiemrin Qamili. Po. Po, ah, bravo. Ah, Gjithë, okay, mirë. Bravo. Një pyetje nga aktualiteti tani në klubin e mëngjesit. Tara tara ta tam. Jo, nuk do t'i pyesim për mandatin e Kokëdhimës. As për ndonjë deklaratë të Palokës. Por Por se në cilën datë thotë Vatikani, Nënë Tereza do të quhet Shën Tereza. Mhm. Mm 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Caktuar data pra ka qenë lajm dje Në cilën datë Nënë Tereza bëhet shën Po bëhet shën Nënë Tereza? Shën Tereza Shën Tereza Shën Tereza e di unë po Ajo nënë shumë e bukur T'ia heqësh atë nënë? Po. Mm. Ti bie t'ia heqësh Ja, dhe pse ka qenë gjithmonë nënë, pse s'ka qenë zëvendës Tereza, për shkak po Nënë Tereza, është si nëndrejtor, zëvendësdrejtor, është kështu. Mos i ngatërro gjërat. Gjithmonë kam, okay, mirë, dakord. Ah, okay. Kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit 069 20 70 222. Kanë foshnja me vete. Fëmijë të vegjël. Është një pamje realisht shumë e vështirë për për t'u tretur. Tmerri që shohin ata fëmijë me sy atje. Të bash. A halli i madh që ka zënë këta njerëzit. Edhe mbi këta janë edhe ata cinikët që kanë eh, kanë hallin e e, e racës të pastër ariane shqiptare e Europës në përgjithësi si një kontinent i kulluar i bardhë që s'duhet ndotur me këta fëmijët e mrekullueshëm këtu. Është e turpshme. Gjithsesi, ëm um, shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Aty duhet bërë diçka. Sado pak, po duhet bërë diçka. Ëm, um, edhe ata kanë thënë se presin deri në këtë datë. Mhm. Mm para se t'i mësyjnë kufirit shqiptar. Cila është data? Cila është data? Është është, domethënë është tragjike. Uh, rruga nga Maqedonia duket se do të mbetet mbyllur. Po ata kanë thënë se deri në këtë datë presin dhe pastaj do nisen drejt Shqipërisë. Më thuaj pak Olta, kush ka gjetur uh, për Nënë Terezën? Nuk ka gjetur njeri. Nuk e ka gjetur njeri datën jo. se kur Nënë Tereza bëhet shenjtë? Mm -mm. Wow. Seriozisht? Meqë ra fjala wow. uh, Po mirë s'e dinë okay. Nuk e dinë S'e kanë dëgjuar S'është e thënë ta dinë të gjithë um, Por uh, Nënë Tereza bëhet shenjtë Në datën 4 shtator Pa po. Edhe është uh, i vetmi shenjt shqiptar Por uh, Meqë jemi tek Tek shenjtët shqiptarë e, Ju e dini se çfarë Çfarë bëri Nënë Tereza gjithë jetën e vet? Ia kushtoi të varfërve, mm. të pamundurve, njerëzve në nevojë. Ja ku i kemi te porta tani njerëzit në nevojë sirianët. E kam e kam shumë irritim kur dëgjoj njerëz që janë janë kaq të ngrehur në atë gardhin e vet. Domethënë, nuk është se tingëllojnë tamam, shumë, është më shumë kështu. Se s'po e bëj dot tamam, por... Por ne jemi vetë komb emigrantësh. Ne kemi kemi trokitur portat e gjithë botës, kështu që e kemi pasur. Mund të dalim nga konteksti. A bëjmë tani lidhjen e shkurtër? Jeni yes. gati? Gati. Okej, okay, kjo është koha për lidhjen e shkurtër në klubin e mëngjesit. Në Club FM në 104. Shohim se tek cila këngë do të na çojë. Jej, jej. Dje në lidhjen e shkurtër kishim My Favorite Mistake nga Sheryl Crow. Crow në anglisht i thonë korbit. Korbi ishte një film hit në vitet 90 me aktorin Brandon Lee. Brandon Lee u vra aksidentalisht gjatë filmimeve. Kjo ringjalli thashethemet 20 vjeçare për familjen Lee të mallkuar. Babai i Brandonit ishte Bruce Lee, mjeshtri i madh. Mjeshtri i madh është një titull që jepet Artistëve në Shqipëri ka zëvendësuar titullin e Artistit të Popullit. Artisti i Popullit ishte Kadri Roshi. Kadri Roshi ishte mallakastriot, mallakastriot me origjinë është dhe Altin Sula. Altin Sula punon në klubin e mëngjesit. Klubi i mëngjesit nisi transmetimet në Club FM në vitin 2009. 2009 ishte vit zgjedhjesh në Shqipëri, u formua koalicioni PD LSI. LSI të tingëllon si LSE. LSE është London School of Economics. Economics është fjala angleze për ekonominë. Ekonominë tek ne drejton Milva Ekonomi. Ekonomi ishte më parë në Ministrinë e Shëndetësisë. Shëndetësia falas ishte një premtim i bujshëm i fushatës. Në fushatë premtohet shumë, do të ndërtojmë ura dhe aty ku nuk kalon një lum. Lumi i rrezikuar sot është Vjosa. Vjosa buron në malet e Pindit dhe derdhet në detin Adriatik. Adriatik Llalla është prokurori i përgjithshëm. Përgjithësimet nuk janë gjë e mirë. Mirë, mirë, po s'e ke mirë i thuhet dikujt që nuk është dhe aq i mirë. Jo i mirë në anglisht thuhet no good. Kjo na çon tek lidhja e shkurtër për sot. You know I'm no good. Nga Amy Winehouse.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 Kënga e ditës Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Sia është sot kënga e ditës kur ta dëgjoni këtë këngë, dërgoni mesazhin kënga e ditës 069 20 70 222. Japim dhuratë nga miqtë tanë tek Electronic Line për uh, këngën e ditës. Atë që do të vijë i pari me përgjigjen në momentin që do të luhet kënga e ditës. Mm, Okidoki? Po, po, po. Oki. Po jo më e kjo nga trojë. Është kjo për. Po jo më zotri. Një këngë e bukur. Shpirti i pastër, ah, i sinqert. Më shumë më të madhe të rasteve rezulton. Ose ka një lloj fjalitë edhe këtu na bëri lësh. Po ai tjetri kush ishte ai? Flori ishte ai. Edhe ai Flori ishte. Do të është vazhdim. Ka 4-5 ah, versione Flori këtu. Ehm, do edhe tani të ndajem me juve një moment. Ndërkohë që fitues më po. falësh. Redi 301 mbaron numri, fiton një dhuratë nga dyqantaxi.com. Faleminderit Redit për pjesëmarrjen, të lumtë Redi, ishte Flor Mumajesi, në zërin e përgjumur sot. E ti ke qenë i pari që e ke gjetur. Ëm um, më ka shkruar një mik i programit tonë. Ëm mm. um, i cili më thotë Blendi përshëndetje, duke qenë se jemi duke ndihmuar qendrën Jonathan, një qendër për fëmijët me sindromën Down. A ekziston mundësia e transmetimit ose qoftë edhe sikur ta përmendni dot, uh, kemi bërë një spot për sensibilizimin, është një spot që Unë e shkarkova dhe e kam e kam këtu. Po uh, spoti tregon se si uh, përdorimi i i uh, fjalës down, ai është down, ky është down, ama mm. është down, ë? Mm. Është fyes për për një komunitet tërë dhe dhe këta çuna dhe gocat kanë realizuar një një spot të vogël që ndërgjegjëson mbi këtë. Ëm um, Vedat Ademi, këngëtari Vedat Ademi Tam. është po themi ambasador në në këtë spot që përfaqëson Edhe edhe mesazhi që japin është është me të vërtetë i mirë. Se i përdorim fjalët vend e pa vend, ai është down far, është down far për të po, tjerët. Por që që mund të përmban fyerje për për ata që e kanë sindromën down. Edhe fundi fundit një kromozom të tepër kanë. Nëse kanë një gjë kanë më shumë, jo më pak. Ehm, um, imagjino të kesh një kromozom, nuk e di çfarë ndodh, ka një kromozom mangut për shkakun? S'ka. S'e di. S'ka. Ja. Jo. Mm. Okej. Okay. Mirë, ëm um, Po shkon 9:14 minuta në këto momente, këtu në klubin e mëngjesit. Kishim një problem të vogël me marrjen e mesazheve dhe thamë mhm. që 4 shtatorin nuk e kanë gjetur. Po, por në fakt por në fakt e kanë gjetur. Është Edvini i pari 257 i mbaron numri fiton dy bileta për Cineplex. Bravo. Edvin apo Edvin? Edvin. Në Zoti Rama. E dini vetë. Po. Zoti Rama eja tek tek Rudi, e ke afër këtu për të marrë dhuratën. Çka ka fituar Hajde në këmbë. Dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për në Cineplex. Të premten. Të premten me një kartë identiteti me vete. Se qeshore. njeriu. Po, është vërtet. Po jo, nuk është, nuk është vetëm shikon se se mund të edhe edhe të bukurit janë nuk është se janë të, njeri. Nuk janë budallë, ëh. Po, mençuria mund të të bëjë më të bukur Altini. Jam dakord, por pra? ama mençurinë edhe, domethënë edhe më sot. I përmban të dyja mençuria, kurse bukuria nuk e përmban mençurinë. Ai është Einstein i bukur. Ai s'kish të kërkuar të krihej. Që për mua po. Jo vetëm për ty, edhe për mua. Për fizik. Ashtu preferoj unë, çdo jam, ti vija ca syra unë Einsteinin. Da bëjë më shumë. Le të pyesim Oltën. Fotot që tregojnë me ato flokët e shtuar në moshë aty. Ajo, bravo. Në moshë aty, aty, aty ka gjithë bukurinë. Le të pyesim zërin e Po. E të vërtetës. Po zëri i vërtetës. Një shpifsir. Ehm. Meqë jemi këtu. Je ngjirur këtu. Po lexoj, eh, po le, po duke bërë si ty. Ehm. Doja që të le... meqë Ina na ka dërguar një bashkëtare. Unë e kisha dëgjuar këtë përpara. Mm. Është interesante, po. Meqë jemi duke folur për fqinjët, ë uh, eh, Ina na dërgon një një Barsaletë e vogël për ta treguar dhe është e tillë. Ishte komshiu i njërit thotë, i cili kthehej shumë vonë dhe pasi hiqte këpucët, i përplaste në mur, e kishte zakon ato që. Po. Mm. Këtau! Një këpucë. Hiqte edhe tjetrën, këtau edhe tjetrën. Në kjo ishte një gjë që ndodhte çdo natë. Derisa këta njerëzit vendosën që t'i thonë një ditë dhe i thonë të lutem shumë se ti vjen vonë, mbas orës 12 e gjysmë, ne kemi fëmijë në shtëpi, na zgjon me ato këpucët, të lutem mos i përplas më këpucët. Po ky ishte njeri i mirë. Mm. Atë e kishte kështu si si si ves, si ves domethënë. Patjetër i tha, patjetër, nuk i përplas më. Dhe një ditë vjen në shtëpi, merr këpucën. Këtau e përplas nga forca e zakonit më tepër, mm -hmm. por eh, në atë moment kujtohet, oh, tha kam këta fqinjët poshtë. Po dhe e mbajti të dytën, e uli me kujdes. Derisa i bie dera dhe është fqinji që i thotë Të lutem thotë përplase dhe tjetrën që t'ikim të flemë gjumë ne se vdiqëm. Kështu, Olta. Kthehemi pas pak. Yes. Është klubi i mëngjesit në Club FM në 100.4. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. Hello, hello, mirëmëngjesi Në, në, në, në, në Ej, ej, ej, ej Mos u gabo Ti mjekrën tënde, mos e shkurto uh, Po bëhet një debat mbi mjekrën e Altinit. Unë e di që nuk i pëlqen ky debat. Jo, s'ka gjë thotë, s'ka gjë po, në fakt ka gjë. S'ka problem sepse pastaj më kërkon takim pas emisionit. Dua të flas për mjekrën time. Dua që të mos flitet, domethënë, dua të flas për mjekrën time dhe pastaj kërkesa është dua që të mos flitet më për mjekrën. Çfarë i tha Olta? Olta thotë, Olta e do si pëllumb Altinin. Kështu që Olta, Olta po lobon që Altini ta shkurtojë. Po. Ose ose ta rruajë komplet. Altin duhet ta po, marrësh më më mirë. Duhet ta marrësh në konsideratë këtë gjë. Edhe e bukur është që Altini Edhe është shumë i sjellshëm. Megjithatë po ta lexosh, për shembull duhet duhet ta dëgjosh tonin, se po ta lexosh përgjigjen e Altinit, duket sikur është treguar shumë i pasjellshëm. Se thotë nuk e rruaj. Por por por e thotë, "Olta nuk e rruaj shumë bukur." Nuk e rruaj. Po, po, rruaje Altin, po vjen vera, duhet të jesh i pastër. Kështu që Nëse është të bën dhe vap. Bën vap. Është një kështu. Bën vap Altini për kureshtje. Jo. Është dimër akoma i ri. Tani për tani jo, po nuk mendoj që bën vap, nuk mendoj që kjo po, është. Bën vap, se e kam mbajtur edhe verës. Po pra, po, e di që e ke mbajtur, prandaj të pyeta. Po. Jo. Pastaj në këtë ngjyrë që e ka Altini nuk nuk tërheq rrezet e diellit. Tashi, ai është çun i ri është në moshën e çifit është mirë ta mbajë. Po. Sepse do Dhe ç'ke është? Nëse unë ja shpreh atë që kisha. Mirë, mirë, e di që ja shpreh ti se u di u dëgjua që. Po. U shpreh, mhm. por uh, ideja është që mjekra është diçka private. Pasuri është. Nuk Jo më jo, s'është pasuri. Pasuria ti që e mban. Ai ai do kërkonte Ai për lek e rruan për shembull. Ja, një sasi të caktuar. Sa do Altin, aman, sa do. Aman Altin, aman. Ja, se nuk nuk i përmbush Alta. Jo, nuk je aq e pasur sa të blesh mjekrën tim. Po. Pastaj ajo, ajo mjekër meqë ra fjala nuk është rastësisht e florinjtë. Alta. Po, po ta po. shikosh atje. Kështu që se ka një simbolik. Ata që nuk na nuk na shohin, Altini e ka e ka e lyen në një Një pjesë të mjekrës uh, ngjyrë ari kështu. Po, një pjesë, pjesa tjetër nga që po, del. Po, ashtu është stili. Po. Po. Altin, po një shumë mund na e vësh ti në vetë. Stili, dëgjom. Si është ta dim për kureshtje. Ti mund të punoj fort Altin ti zera të dy mas për ta bërë këtë vlerë. Bëj, të lutem, bëj, bëj një një shumë të manovrueshme, mos ja mos bëj kështu kështu. 1 milion dollar, 1 jo, jo. milion trilion dollar. Ti e dëgjon më arsyeshëm. Atëherë jepi. Jepi. Për sa? Për sa e rruan? 5000 euro. 5000 euro e rruan. 5000 euro e rruan. Unë okay. them të bëj një pak janë altin. Edhe e rrit bashkimi bën fushë. Këto 5000 euro të shkojnë për bamirësi. Për bamirësi. Për bamirësi që pam. Po, sepse ai me të vërtetë ka nevojë. Do më ndihmoj. Okej, mirë. Ëm, ehm, nëse doni pra që Altini ta rruaj. Altini 5000 eh, euro është eh, çmimi që i ka vënë eh, mjekrës për për momentin. Qarkullon një status në Facebook, Olta si ishte puna e këtij statusi? Oh, tani, ishte një status që Facebooku duhet të na ruajë privatësinë. Po, ne duhet duhet të bëni share. Duhet të bëjmë share një një status që ta merrni falas. Uh mhm. -huh. Mo, jam i sigurt që shumë prej jush që jeni të shkëlqyer. E kanë ngrënë këtë. Uh, jo, jo, jo. E kundërta doja të thosha. Mm. Nuk e hanë këtë lloj torte. Që të ruash, të ruash privacinë në Facebook, thotë kjo, duhet të duhet të bësh share një status etj etj etj që ta marrësh falas se ndryshe do paguash 6 dollarë janë të gjitha budallallëqe sigurisht. Atëherë, Tani së fundmi do bëni share këtë status që do bëj unë që mjekra e Altinit të hiqet. po, mjekra e Altinit do hiqet për 5000 euro. Olta ti 5.000 vetë euro. sa jep ti nga nga të tuat? Sa Sa kontribuon jap ti te unë? kjo shuma 5000 euro? Ë, 7500 euro. Po, shumë mirë. Si dhe të kujdeset të rehabilitohet okay, mbrapa se ka nevojë për rehabilitim. Është vërtet. Okej. Është vërtet. Unë jap Altin unë kam një tokë në play. 300 metra katrorë. Kam me zë un ngjitur me atë të Blendit. Që e jap, e jap. Dëgjo. Atëherë do të dëgjoni këtë tingull, është një tingull misterioz tani në klubin e mëngjesit. Le të shohim nëse e gjeni dot se çfarë po dëgjojmë këtu. Njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, çfarë do të fitojë veshmprehti? Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej. Kontroll i plotë mjekësor në Spitalin Amerikan, Sigma dhe Labyrinth vijnë tani me këngën e tyre. Kjo quhet Higher në klubin e mëngjesit në valët e Club FM. 069 20 70 222. I keni komshinjtë e mirë, e të dashur, e të urtë apo haptazi. Ëh. Mm. Uh, ka qenë uh, ideja e Altinit. Altini pra ka qenë përzgjedhësi i fjalës së sotme. Nëse kjo ju ndihmon, edhe mm. Ok, po jap vetëm kaq se s'dua që të ndihmoj më tepër. Jepini. Mm, është koncept? Mm, mm, mm. A është koncept? Te koncepti. Ëh. Ah, po. Nuk do thosha tamam, po gjithsesi. Është diçka që bën njeriu. Urdhëro? Mund të themi më mirë e ka Albi, ja? Diçka që e ka njeriu. E ka njeriu, po, jeri. Më tepër se sa e bën e ka. A e ka mund këtë? E ke. Varet, domethënë, Uh, e ka E, e ka, ka të dukshme po, Jo të dukshme si mjekrën Po e ka të dallueshme Do thosha, unë nuk është një gjë që shihet me sy kështu si, si bluzë e kuqe është jo shqisore pra është në karakter është një virtyt, diçka cilësi që ka njeriu. Po, mund të thuash. Faleminderit. Është pozitive apo s'ka lidhje? Pozitive, futet te pozitive. pozitive po. po. Altini ka a a aftësi. A, aftësi, po. Ekstra. Kri. Kri, krijuese. Ah, jo, s'ka të bëjë me aftësitë krijuese. Kujdes. Është i ta Ta, është i ta, po. Talentuar. I talentuar, por nuk është talenti. Po nuk është as talenti, po. S'ka lidhje fare me këtë. Nuk ka të bëjë me humorin, jo. Është diçka që ka njeriu, është mirë ta ketë njeriu. Mm. Kaq mund të them? Është mirë ta ketë njeriu. Po po se ka ça ndodh. Ka njerëz që s'kanë të tilla, janë pak të mërzitshëm. Të tilla është në shumës. Po mund të ketë Po mund të ketë më shumë se sa një. Njeriu po. mund të ketë më shumë se sa një të tillë. Është i talenti për diçka tjetër. Eros Muchas gracias Ndërkohë që për atë tingullin Blendi Sa si? kanë thënë që është frenim I jo është jo, ekspres Jo nuk është ekspres është një karrocë me kushineta mm, Dëgjo, ajo ngjan uh, mm. është thithje e lëngut të fundit të gotës me pipë Jo nuk është Dëgjojeni edhe një herë Ky është tingulli misterioz për sot Është një lakuriq nate. Bravo ju qoftë për këtë që thatë Për ata që thanë thithja, se tani po imagjinoj sikur po thith fundin e një gote me mhm. pip, por jo. Mir i ka vajt mendja për Gëzimin për këtë, por nuk është ajo. Kur t'ju them se çfarë është, do do do më jepni të drejtë. Sondë pastruese dhëmbëve që po thith. Jo, jo, jo ka qenë vështirë, nuk është ka qenë vështirë. Është më Po një gjë kështu është në fakt. Shiko, është se ka njerëz që s'shkojnë tek stomatologu asnjëherë. Grirje okay. qepe me mikser. Po jo, pra. Jo. Mm. Nuk është grirje qepe. S'ka lidhje me gatimin. Ajo është një zhurmë kasetë manjetofoni që xhiron mbrapa deri në derisa stakohet. Mm, jo, Sorry, jo, s'ka lidhje. Not true. Kam përshtypjen që tingulli i fundit po të dëgjohet me vëmendje e bën më të thjeshtë pastaj. Tingulli i fundit mund ta bëjmë më thjesht. Tiri ke të drejtë, mm. por të zhurmshëm dhe të pasjellshëm apo të gjindshëm dhe të mirë, si janë fqinjët tuaj? Është pyetja që kemi bërë sot në klubin e mëngjesit. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy është numri i telefonit zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy ë Lori Lori thotë dikush janë të padukshëm thotë sa të mendosh se lagja s'ka rob fare gjysmën nuk i njoh hiç ta të ardhurit thotë të paktën s'ndihen Qënka se unë kjo Gjysma e të keqes pra e Asun së një njëri Fatjona ka shkruajtur mirëmëngjesi Komshinjtë e mi janë të tmerrshëm Ata që janë sipër sikur luajnë futboll Kurse poshtë kam njërin që është psikik fare oh, po, po, po, Ma jep adresën motër uh, Ajo është në spital uh, Fqinjët e mi s'janë për asgjë Shkruan Endri Fqinjët e mi janë Harbutë fare, ka shkruajtur Amarda, më vjen keq. Të padukshëm, domethënë të sjellshëm dhe të urtë, ka shkruajtur mm -hmm. Nerta sot në mëngjes. Klodiana shkruan nga të gjitha llojet, thotë që nga më indiferentët deri tek më të pasjellshmit në pallatin tim janë në ofertë të gjithë në një. Aha. Mhm. Mm Interesant. Ina ka shkruajtur për fat të mirë, ë mm, mm, mm, të gjendshëm dhe të mirë, thotë por mendoj që edhe sjellja jonë ndaj fqinjve imponon një sjellje të tillë nga ata, ndaj silluni mirë Që t'ju sillen mirë. Mirë. Se ka, se ka. Jam dakord me po, këtë. Po. Mm. Pra, mos i flisni komshinjve. Okej. Okay. Që edhe ata mos ju flasin. Shi kur e kam dëgjuar për herë të parë këtë këngë, më duket se ka qenë në vitin 1995. Ëh, uh, Është ajo kitara, është ajo akordi i parë kur kur gishtat prekin telat. Po, ka qenë në 90 S'ka gjë. Pastaj ka një dup dup dup dup dup. Oh. Sepse ai e me po shikosh videon e ka e ka xhiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mm. Ka vajt deri në Amerikë për të bërë bravo i qoftë. Erosi këtë këtë video. Se del një kamion, është kamioni tipik i postës amerikane atje me me ngjyrat e flamurit të kuqe, blu etj etj. Po e bukur ashtu. Xixixin. Xixixin. Xixixin. Tu patava. Tu patava. Dyzet e tetë minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s të bëftë mirë Blendi. Mm. Mm, sa shumë po e shih. Olta, kemi fituar. Urdhro, urdhro, po, po, po. Faleminderit. Atëherë kemi pranë fituesin e këngës së ditës Klaudia. Pastaj të mos vdes. 401 mbaron numri, Klaudia fiton një lule nga bota e luleve, ndërkohë Bujari ishte Bujari apo Bujare apo Bujar, Bujar, ishte fjala juaj. Ishte sa radio jon pranvera 189 I mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo Pranvera, ke fituar një bujar. Ndërkohë Rinalda ka thënë që është një spucim me shkumë. Është uh, bravo Rinaldës për veshët e mprehtë. Po. Atëherë. Është shkumë rroje. Bravo. Ai ai ai. Ehm, iku edhe një ditë. Iku. Mm, Pak a shumë. Sot është e mërkurë, ëh. Mhm. Po. Gjithë ditën. Sot e mërkurë është uh, dita e mesit të javës. Mhm. Diell e dritë për jashtë, është e shkëlqyeshme fare. Po, po, po. Olta ka thënë nga dyshi do Do prishim. Po që kemi këtë kopshtin këtu. Do Ju ftoj ta ta shihoni këtë kopshtin e klubit të mëngjesit. E Lori, të digjet ajo pamja. Digjet, atje. pra- Të digjet ajo pamja atje. Digjet, S'ke- se- Ja kjo këtu është Ka shumë njerëz që mendojnë se është letër. Po thua si regjisori jam unë, e di. Jo, jo, dakord. Po s'ka gjë mund të japim të gjithë. Është një ditë e bukur për të punuar për jashtë, ha? Po ai s'po punon. Një ditë fantastike. Ai s'po punon me Lori. Ai kishte tre orë te çatia. E ka marrë shtruar Lori. Oh. oh, oh. Fali. O xhaxhi, po çfarë bën mo xhaxhi? Ehm, nëse kjo është çfarë çfarë ngjet jashtë Jashtë studios tonë, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4, ja ku jemi Super është super ditë, po Olta thotë nga ora 2 mund të fillojë shi Tani u bëmë si ato komshinjtë këqij që rrimë dhe përgjojmë Që po përgjonim, po Faleminderit për komentet e shumta në lidhje me këtë temën e komshinjve Ju kemi pyetur sot nëse i keni komshinjtë të mirë e të gjindur Apo mistreca dhe të grindur. Monti nga Lezha për shembull thotë që komshinjtë tanë janë hipokritë, mosmirënjohës dhe smirëzinj. Ah, smirëzinj. Smirëzinj. Ajo smira mor ti. Është gjë e keqe kur e ke. Smirush thonë, është fjalë smirush e kam dëgjuar që thonë. Po, smirush. Po, Përdorin kohët e fundit. Kur e ke në doza të vogla. Ah, po. Më si miush, domethënë. Po Altin. Epo ra erdhi fundi i programit edhe për sot, pak e nga pak, por e sigurt kjo. Nuk e di çfarë planesh keni ju? Ja, themi mos bëjmë ndonjë punë sot, punojmë ndonjë çik. Dua që të luteni për mua. Domethënë për mua. Luteni për për golfin tim, Kam ne, kam Golf, po kam kohë edhe një vit ta ta me... unë mendoj për ditën e... po, po dua që të kaloj golfi sot. Edhe Flori faleminderit, Flori ka thënë që mund të më gjejë uh, pjesë për golfin, a? Unë vetëm uh, shkruaj thotë. Unë jam me ty. Po. Domethënë ke mbështetjen time. Super. A do të vi unë me ty? Të luteni, jo dëgjoj, dëgjoj, e çfarë do bëj? Unë do kaloj këtu, do kaloj këtu, le t'i vëmë, le të vëmë duart mbi makinë. Mhm. Po. Se është më mirë ashtu, mhm. kështu që të E kam me shumë merak, Olta, e kam me... E kuptoj, e kuptoj, po mos, mos u merakos. Po e ke kaq merak, po vij unë të të mbaj dorën atje. Se e thonë që është bërë vështirë me katalizatorët e këtyre makinave që djegin benzinë. po jo, jo, nuk blej kalë unë, është e kotë me e në vitë. Ju do të më shikoni me kalë, mua. Faktikisht më kollaj është të kalosh me kalë. Kshu e di. Po, po. Sa më i vjetër. Ti ke 2009 ti, mashallah. Po i përdor. Unë e kam 2001-shit, po duket duket si duket si 2005. Feels like feels like 2005. Eh, kështu. Ehm, gjithsesi, oh, do të shkruaj Flori pra, me meqë Flori më ka më ka thënë që do gjejë pjesë edhe Do ta rregullojmë, ta bëjmë, ta bëjmë topçe. Që dua Altin gjatë music boxit, unë do jem uh, udhës Okej. Për të shkuar tek SGS-ja Më thua një këngë që do të japi sa më shumë besim Të... Um, më duhet Eye of the Tiger Okej. Më kupton, ajo për... Për këshu edhe është një këngë This too shall pass Që edhe kjo do kalojë është, Në fakt ajo ka një kontekst tjetër Në kontekstin e një dhimbjeje që do kalojë, por unë dua që të kalojë makina. Po le ta marrim si një dhimbje në thonjza. Po. Ehm, um, nuk e di. Këngë shumë duhen me me teste, me kalim testesh. Me suksese. The champion, a gudun se çfarë? Edhe ndonjë me Zotin për shembull. Zoti po. është duke të parë ose God put a smile upon your face nga Coldplay për shembull edhe ishte po, a mund ta mbyllim me atë? Zoti të vën buzëqeshje. Do jem, do jem unë kur kthehem. Nuk e di kemi. Ha, God put a smile upon your face, do ta gjejmë atë. E kemi ne atë. Orgesa Zaimi, miq të dashur, duke ardhur në klubin e oh, Club po, FM. Po, po, po. Me këtë do ta mbyllim. Po, shumë mirë. Um, ajo ka programin e saj Music Box, sot është UK, UK Top 5. Pesë këngët më të dëgjuara e më të mira në klasifikimin britanik. Kur të dëgjoni Orgesën, do të jetë ora 10 e pak minuta sepse janë lajmet e orës 10. Me Jonën e menjëherë pastaj Orgesa është në mikrofon deri në mesditë. Në Radio Club FM. Ju kujtoj takimin me Kelin dhe Edin. Ora 15